เจริญพรนักปฏิบัติธรรมทุกท่านผ่านไปวันหนึ่งที่เรามารวมกันปฏิบัติธรรมกัน ก็คงจะมีหรืออุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรค ก็แล้วแต่บุคคล แต่ท่านที่มีอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็พยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น ลักษณะนั้นความง่วงเหงา้องนอนสิ่งต่างๆ พวกนี้บางทีมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมาย แต่ว่าเราก็ไปแช่หรือไปจมอยู่กับภาวะตรงนั้นนานเกิน世间在生活中的问题已经数不清了，到寺院增加了一些问 บางคนก็เกิดความวิจิกิจฉาความลังเลความสงสัยต่างๆแล้วก็เป็นอุปสรรค ว่าการปฏิบัติธรรมมันจะนำพาเราพ้นจากความทุกข์จริงหรือไม่因为我们啊已经习惯了，当遇到一点点啊难处的时候， 就马上去寻找自己认为快乐的东西啊，所以就是说，不是不是你快乐，而是因为苦减少了一些，你就误以为你快乐了。อะไรต่างๆทั้งหมดเนี้ยมันเกิดจากความชิดที่ไม่มีสติเข้าไปคอยควบคุมกับภาวะของอารมณ์นั้นๆ 这些啊问题的念头，这些疑问啊，在心里啊是怎么冒出来的？啊，大家可以好好的去看看自己的习气。我们要修的就是这个。เรเรามีคำถามเกิดจากความคิดเรามีคำตอบเกิดจากความคิด แต่สสรุปแล้วความคิดเองก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนกับตัวเรานะเราะฉั้นา 学会活在当下，你的答案才会慢慢的啊有一些缓解，直到啊找到一个你认为满意的答案。เราให้เราให้ความสำคัญกับความคิดค้นหาความจริงในชีวิตของเรา เราก็ยังสะบักสะบอมกับกับภาวะตรงนั้นอยู่ ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 你认为是满意的答案，有些人认为还不够满意，因为每个人满意东西不一样。我就在自己的念头里不停的去寻找。这只说要提醒大家，你的念头是不是真的呢？ความคิดนำพาเราสอหาแสวงหา อะไรต่าง ๆ ทั้งหมดทั้งสิ้นมา แต่มันก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนกับตัวของเราเองเราเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทของความคิด มาให้บทบาทกับความรู้สึกตัวของเราลองดูสิ อย่าเพิ่งถามว่าอะไรเป็นอะไร เพราะคำถามกับความคิดที่เรามีมาตลอดนั้นมันก็ยังไม่ยังเป็นอุปสรรคของเรา แต่ในขณะที่เราให้ความสำคัญลงไปอยู่กับความรู้สึกในขณะ ที่เราเคลื่อนไหวนะ你认为解决了一些

ที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองนั้น เราเรายังไม่มีการกระทำให้มันเกิดขึ้น แต่พอมามีการกระทำเกิดขึ้นมาสิ่งนี้มันกับพลิกพลิก อีกมุมหนึ่งให้เรามองว่าชีวิตจริงๆของเรามัน ไม่ได้จมอยู่อย่างลักษณะ นั้น所以真正的觉性和真正的知道是没有罪，没有对，没有错。 我们认为的、自认为的对跟错，啊，让我们迷失了太久、太久了。เพราะการพลิกชีวิตของเรามาอีกมุมมุมหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเองก็ยังไม่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตนเองจริง真正的对啊，真正正确的去提起你的决心。 清楚明白理智的，不带有任何偏见和情绪的，活在每一个生命的当下，这才是最最正确的。可能，แช่ในความสงบ，ก็แช่อยู่ลักษณะนั้น。念头一升起来，啊就跳进念头里，陷进念头里。 เป็นอยู่ลักษณะมานานแต่เราก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะการเปลี่ยนแปลงตนเองมันรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร那当他的老师告诉他，你不实践，你怎么知道答案呢？ 不要再来问我了，好好用功。那么自己亲身去体验，老老实实的去用功了一段时间之后，发现一切真的有了变化。每一个金刚坛，他都来，他都去说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说， ครั้งแรกต้องใช้สมถกรรมฐานเพื่อสงบใจของเราให้มีความสงบเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้น แล้วค่อยยกจิตของเราขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐาน在这个ั程中啊，有讲到，有想啊，告诉大家，我们在用功的过程中有个错误的知见，大部分人，我们都希望念头快点走。 或者念头停止。啊，所以说，你越修，你越发现你的念头真多啊。แต่พอทำไปขณะไหนก็ก็ลงสู่สมสมถะกรรมฐานไม่เคยยกจิตของตนเองขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาบ้างเลย那不管怎么切，怎么打，怎么压，怎么还是那么多。 而且越来越多，为什么呢？但เราก็มาบ่นเพราะว่าอะไรการปฏิบัติธรรมของเราทำไมไม่กล้าหน้า那在公园之前啊，这个打瑜伽就变成专注啊，专注在我的手和脚的动作上，所以说这就是我们讲的奢摩他。 是无擦，休息是无擦，那么它就是执着啊，执着贪着一种宁静的状态，这就是是无擦。那六祖禅师教的是提不生啊，我们讲叫纯观，只只是观而已啊，没有生无他在里边，不用去浪费这个时间。 那啊，我们啊，我们的老师啊，他告诉我们，念头啊，像溪，像溪水一样在恒常的流动。大家想一想，是不是这样？那当念头升起的时候。 唯有及时的啊，知道你的身体的动作，这才是灭苦最简单、唯一的方法。稳稳的把握，อารมณ์ที่เกิดขึ้นง่ายแล้วก็ทำให้ตนเองนั้นท่ากับภาวะนั้นตลอดเวลา。 一定要在观念上搞清楚，念头啊，如果你还没有成就的时候，是阿压不掉的啊。不，不晓得，他老们想借，哇，การกระทำของเราเอง，นั้นมันถูกต้องหรือไม่所以在用功的时候不能急，要慢慢。 กับภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเอง เราสามารถระงับใจของเราให้เย็นให้สงบลงได้หรือเปล่า已经做太久了。ถ้าปล่อยถ้าปล่อยให้อารมณ์ภาวะอารมณ์ตรงนั้นคุกคามใจของเราจิตของเราอยู่ สิ่งนั้นนั้นก็ยังไม่ใช่หนทาง 那么从现在开始，我们跟他一起过午，啊，这边用的是跟他一起共舞，跟他一起跳舞了啊。那么我们只好好的在啊，提觉性上，在觉知上去下功夫，那边的事情完全不理他，不管他。องค์ศาสดาสมัยสันพุทธเจ้าของพวกเราน้ได้ศึกษา กับลัทธิกับวิธีการต่างๆ จนกระทั่งได้ฌานสมาบัติ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้น พระองค์ก็ยังไม่ไม่มั่นพระทัยในความรู้ในส่วนนั้น有的人说你是玩不过他的啊，因为他太多太重。 习气太重了啊，所以我们现在呢要做的只是在你的觉知和知道上下功夫，啊，至于贪嗔痴的部分、习气的部分，不要去理它。เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ ก็เปลี่ยนตนเองตนเองตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการนั้นอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ แต่ว่าเป้าหมายนั้นเปลี่ยนไม่ไปเปลี่ยนไม่ได้อ่าอ่าแต่大家知道吗？ 悉达多王子，也就是我们后来的佛陀，他在当年啊离开皇宫修行的时候，最先遇到的老师叫什么的呢？เพราะฉะนั้นถ้าย้อนมามองดูตัวของเราเองว่าเราทำอะไรลงไปนั้นทำด้วยความยิ้มั่นหรือทำด้วยความ 他最先遇到的就是两位啊，叫孙无他弟和我们讲叫婆罗门的两位老师，学习四禅八定啊。不是说学习四禅八定不好，而是他绕远啊。那我们不需要浪费这个时间。 不用视线给我们看了，他离开了这两位老师，来到菩提树下，好好的看自己。เราลองมาวางใจของเราลองดูว่า สิ่งต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆที่พวกท่านทั้งหลายนี่เรียนรู้มาเนี่ย มันเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้น แล้วก็เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นซะ 很好啊，但是对于现代节奏啊非常快的这个时代的人来讲啊，尊者说可以告诉大家，没有几个能入定的，入了定也住在定中啊。大家听这个词，住在定中，浪费时间，不会继续往下修，所以尊者说。 我们直接教大家来观，我们的念头多得像万马奔腾一样，直接修观，啊，直接生智慧。让给最สำคัญกับความสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวตื่นตัวของเราแทนความคิดที่มันปรุงแต่งไปทุกขณะ。我们只是在自己的举手投足。 ทำไมหลวงพ่อเทียนไม่ให้อยู่นิ่ง ทำไมหลวงพ่อเทียนให้เคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะการนิ่งอยู่แช่อยู่ในอารมณ์แช่อยู่ในความสงบนั้น

หลวงพ่อเทียนยังชี้ชัด ลงไปอีกว่า ระหว่างสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้น เริ่มเบื้องต้นนั้นเป็นเพื่อนรักกันมาก แต่ว่าอีกช่วงระยะหนึ่งนั้นไว้ใจกันไม่ได้โดยสิ้นเชิง修行这种宁静的至心一处的定啊，安安静静的坐在那里不动啊的和 这个我们讲的主观，这个啊评估训练，开始呢看起来好像好朋友一样，一对好朋友，时间久了，他们相互是没有办法信任的。啊，这个对于某些学员可能太难了，但是真正要表达的意思就是不要浪费在宁静的居心一处的电影上。 不要浪费时间啊！直接来看你的活在当下，看见你的每个心念。ไม่เคยมีพระหรือมีครูบาอาจารย์ไหนที่แยกแยะชัดเจนขนาดนี้。 <coughs> 他啊，在休息动转之前，没有听哪一位老师把声母看定。 跟修毗婆舍那，就是把修举跟我们讲的修观分得如此的清楚。ถึงจุดจุดหนึ่งมันมันจำเป็นก็ต้องทิ้งสมถะกรรมฐานสู่ยกจิตของเราเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้น แต่ว่าอุปสรรคสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวง ไม่อย่าไม่ชี้ชัดลงไปว่า อันไหนคือสมถะอันไหนคือวิปัสสนาแล้วก็ยกจิตของตนเองขึ้นอย่างไร 那为什么们祖讲把这两个东西分得这么清楚，而且甚至用他一生的时间在告诉大家，不要把修行停止在禅定上？啊，因为他发现大多数的修行禅定、修行生物贪定的人，都会生可怕的贪着的心。 贪着那种宁静啊，贪着的心是因为他知见的痛苦，他认为这种宁静、这种知心一处，就是离苦得乐的方法，就是说完全透悟。真正离苦得乐的方法是要用智慧来解决，而不是一动不动坐在那里。听，听我吧，干。 การปฏิบัติธรรมนะถ้าครูบาอาจารย์ไม่ชัดเจนกับสิ่งเหล่านั้น ลูกศิษย์ก็ตามไปลักษณะนั้นไปตลอด แล้วก็แช่อยู่ในภาวะตรงนั้น จะไม่สามารถที่จะถอดถอนภาวะ ความสงบนั้นออกมาเป็นปัสนากรรมฐานมาได้住在大中，好舒服啊！一边舒服，一边喜欢，一边开始了贪着。 人家说：“这一念贪着，跟你在世间贪着名利财色，是一个贪着，没有任何的区别。在世间你贪着名利，来到修行的路上，你又在贪着你那种宁静那种欲。出定以后自以为是，觉得自己很棒，啊，那么你进步了吗？”

วิธีวิธีทางของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เคยผ่านเรื่องสิ่งเหล่านั้นมาก่อนความสงบมาก่อน แต่พอเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวไป ความรู้สึกส่วนหนึ่งมันก็ดึงจมลงอยู่ในสมถกรรมฐานอยู่ตลอดเวลา如果你一直一直在用功、轻松的去用功的话，一段时间以后，你发现整个人非常的精神，或者说不仅 而且对生活充满了信心，对这一段生命充满了美好的光明。要这样修才是正确的。กับกลายเป็นว่า แม้แต่การเคลื่อนไหวก็ยังจิตของเราเองก็ยังลงสู่สมถกรรมฐาน ดิ่งลงสู่สมถกรรมฐานอยู่เนืองๆตลอดไม่สามารถยกจิตของตนออกจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ 所以啊，那些啊很喜欢宁静的一动不动的人啊，那么从今天开始你要动一动哦。啊，昨天我没讲什么，是因为要看看大家啊到底啊能理解了解到一个什么程度。ก็ทั้งว่ามีคนบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี้ย

นั้นไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่วิธีการที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเอาไว้นนนะหลวงพ่่่อเเเททียาาร那่国田尊者告诉我们，念头ง多越好。ท่านพยายามที่จะพลิกมุมหนึ่งของชีวิตของเราให้ออกจากสิ่งนั้นออกมาให้เร็วที่สุดไวที่สุดอย่าไปแช่อยู่นะแค่นานเกิน为什么越多越好？在你的一个又一个念头里。 你可以清楚的看到，你又在看了，你又在生气了，你又在迷失了啊，你又在进入漩涡。你那件东西，不要去想它，不要去想它，不要去想它，不要去想它，不要去不要去想它，不要去想它，不要去想它，不要去想它，不 แต่ด้วยความที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นมานาน การตัดสิ่งเหล่านั้นออก รู้สึกมันก็เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมนี่แหละ那么啊，如果不理解啊，不了解这个道理的话，拼命的打，拼命的压，甚至说成了修行中的障碍。กับกลายเป็นว่า คนร่างเดียวแต่มีสองใจ ใจหนึ่งก็ยังยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ อีกใจหนึ่งก็ยังอยากจะได้สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นกับตนเอง我们就变成了人明是一个人，但是有两个心，整天啊两个心在里面不停的打架，一个说要这样，一个偏偏不要，啊每个人都是这样。 ความสงบก็อยากได้ ความสมาวิปัสสนากรรมฐานก็อยากได้เลยจับทั้งสองอย่างจับไปจับมาเลยก็ตีกันวุ่น一边说我要清净，另一边啊又想说，哎呀，我还挺喜欢啊世间的那些名利财食色的啊，只能说好让他们慢慢的打架吧。 ดังนั้นอยากจะให้ท่านทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยแยกแยะออกให้เป็นว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราน念头掉念头越多越好我们就是这样每天的在打架สมัยหนึ่ง ตอนที่ได้บวชมาใหม่ ๆนั้น เคยอาตมาเคยยึดเคยติดอยู่กับเรื่องของสมถะหรือความสงบเนี่ย มันสุดแสนทรมานจริง ๆ จริงๆในสิ่งเหล่านั้น แต่พอมาเจอเรื่องหลวงพ่อเทียนให้เคลื่อนไหวเท่านั้นแหละกับกลายเป็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราหลงผิดยึดติดมานานนี่มานานเที่ยงแต่เราพลิกกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวของเราจบเลยสิ่งนั้น 大家的眼睛睁开，就是说我不停的讲，啊，大家要动，眼睛要睁开，可是慢慢的全都要闭起来了。嗯，眼睛睁开，让自己精神起来，啊，就直。啊，这边讲的每一句话都非常的重要。刚才真是讲了一个小故事，是他自己的故事。 从小的时候七八岁开始，有一次他的父亲在家里念经，他在父亲后面玩儿，玩来玩去，听着那个念经的声音，他躺在后面的一张椅子上，啊，进入到这种状态，好舒服。爸爸念完了，他还没出来呢。从那以后就开始玩儿。 这个就是跟你说，就是我讲的圣坛病，从七岁开始一直玩到认识老虎以前，二十多岁，就是我们讲的圣坛病。他没เจอหลวงพ่อเถียนนั้นไหม？่แน่ใจว่าตนเองจะมานั่งหลักที่หรือเปล่าอาจจะกลายเป็นผู้วิเศษไปไหนก็ไม่รู้。

啊，哦，就是说，我认为自己很棒，因为我的禅定功夫已经怎么样怎么样怎么样啊，就是说，甚至在那个时候啊，有在修行穿墙术啊。那么，啊，大家听，然后这个时候碰到了波田，波田尊者说什么呢？大家知道吗？波田尊者说他。 ่เพราะเพราะท่านเองไม่เคยมีทำอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้ดูแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้น ให้เข้าใจถึงแก่นชีวิตของเราจริงๆ我怎么会那么差呢？哦，我可以这样，我可以那样，啊，能飞，我能飘，我能什么的啊？为什么说我 会说一我不像话吗？เคยถามท่านช่วงหนึ่งว่าหลวงพ่อมีพระเจจิหลายองค์ที่มรณภาพไปแล้ว พอท่านมรณภาพไปปุ๊บอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไร那当时卢布杰啊，尊者又告诉我们的 我刚才就在说，你要好好的学习，做一个人。บอกว่าพระธาตุหมดกิเลสท่านบอกว่าพระธาตุนั้นหมดกิเลสจริง แต่ว่าตัวของเราเอง หมดบ้างไหมแล้วหลวงพ่อเห็นบอกว่าท่านเป็นเจ้า非常的强 嗯，所以这时候就想说，好，你不就这十几个动作吗？我就试试吧，啊，一咬牙开始啊，学习动中禅的这条路。开始练习的问题是：，萨不相信 他的欲口，他的看见自己啊。但是呢，既然有人这么的挑战我，那我就试一试啊。于是开始老老实实开始练习。นั่นแสดงว่าท่านเองไม่อยากให้เราไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นกับกลายเป็นว่าเป็นอุปสรรคในการที่เราเข้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นอ้อนวอนขอร้อง 那接下来在自己的疗房里运动，每天啊老师来啊疗房里面看他，啊就连做一做手部动作都能进入到一种病的状态。啊，接着说，那啊老师进来了说，有病。 有出，还不是差远了？嗯，明白了啊！这一刻好像一块大石头一样敲在了他的头上。ถึงบอกว่า เราเอง ถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราสามารถปลดเปลื้องภาระหน้าภาระ ความหนักอึ้งแม้แต่เทเบื้องบนก็ดี

任何一个境界来到的时候，马上提起我们智慧的决心，能够解决问题，这是我们要学习的东西。所以当时和布田就就告诉他，有进有出的还不是啊，好好的看自己。那么尊者就开始每天看自己，一段时间以后，他发现哦，原来。 เพียง เพียงแต่เรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวข้างหลังตรงนี้ มันกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องนะเดียวเอง说有人说不对呀，我修行不是为了成佛啊，成什么样什么样的吗？要成人了呢？所以说，哎呀，好好的做一个人吧。 จึงบอกว่าเราเราให้ความคิด สอบหาความจริงในชีวิตของเรา เนี่ย มาค้นชีวิตของเรานี้ยังไม่มีคำตอบเปลี่ยนกลับมาเป็นความรู้สึกตัวตื่นตัวในขณะที่เราเคลื่อนไหวเราอย่า อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นอย่าปล่อยให้ความคิดมันพาปรุงพาแตกไปเรื่อยตลอดเวลาเรากลับมาเถอะ所以呢，一啊，搞清啊，改正你的知见啊，念头非常的多就在你的一个又一念头里看到你的欲望，看到你的习气，你看见它，你就会自然而然的念决心会 自动的远离它，啊，刚开始可能要花一些时间，啊，有些人会生拉硬扯、硬拽的把自己拽回来，所以我们在这个阶段一直告诉大家要放轻松。那么过一段时间，你会发现你的决心是自动的，看到你的念头，自动的远离你的贪嗔痴和旧习气。 ยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตาหายใจอาปากต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ เป็นปกติชีวิตของเราเพียงแต่ใส่ความรู้สึกตัวลงไปบ้าง然后我们在日常的生活当中啊，就是会有行、住、坐、卧这样的大动อ也会有屈、伸、扶、仰这样的小动作。那么，能够显得这一直会告诉我们，不管大动作、小动作。 说，哎，你稍稍的加一点啊，轻松的加一点觉知，哎，它一动我就知道啊，不要给贪嗔痴，不要给你的习气钻空子的时间。มันมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรมากมาย แต่ว่าเราไปคิดในสิ่งที่มันลึกลับเกินเกิน 因为念头从早到晚，所以它在有些时候冲进来是非常非常正常的。那么我们在这用功，你就会发现，来了走了来了走了，它是不停的这样在变化。ลองลองให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ลองดูจากถิ่นสิ่งที่เราไม่เคยให้ความสำคัญจะกลับมาเป็น สิ่งที่มีความสำคัญกับตัวของเราเอง และก็สามารถที่จะให้คำตอบกับชีวิตของเราที่มันคลุมเครือมาตลอด ได้อย่างชัดเจนขึ้น不管它来时间长短，体现来多少次啊，这都是正常的啊。大家一定要记住这句话，这再正常不过了啊！你的任何都是把他们全打掉压下去。 你的任务，你做的这要做的事情，是好好觉知当下的每一个动作。เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือนี้เราเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราเลยการการเดินก็ดีการนั่งสร้างจังหวะก็ดี ถ้ามีอะไรเกิด เป็นถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้น เราแก้ตันรีบแก้ปัญหารีบแก้อุปสรรคนั้นทันที所以我想半天啊，大家听懂没？ 过去所有的苦，啊，你学这个学那个拼命的要解决问题，为什么解决不了？就会为这，因为你不知道念头越多越好的这个道理，啊，你不知道烦恼就是菩提的这个道理，就在烦恼中学习自己，认识自己。 他如何贪，如何嗔，啊，如何嫉妒，如何羡慕，就在这个过程中看清自己，们的决心看见他，啪，回到当下，啊，不用再去评判，不用再去研究我到底错的有多重，我到底呃这个坏事这个业有多可怕，不要去理他，啊，有资者说你完全玩不过他。 อุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กับตรงนั้น แล้วก็มาแก้ไขพัฒนาเพื่อเพื่อปรับปรุงในสิ่งที่ด้อยลงไปให้มันชัดเจนขึ้น有的人啊，一件事来可能啊一个小时、两个小时都有不怕，或者说很正常，你很棒啊。有的人可能来一下，哎，回到家就不见了，你也很棒啊，大家。 慢慢的来，慢慢的努力啊。或者说，有的人可能是在这里很棒，回到家一件事一两天都睡不着觉，也有可能啊。关键是越修越看见自己，越看见自己就越谦卑，这才是一条正确的路。听，听我话。 เรามองอะไรต่างๆให้มีความชัดเจนขึ้นขึ้นแล้วเราจะมองเห็นหนทางในการที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกจากชีวิตของเราได้ง่ายที่สุด告只有一个学会活在当下的人，他做什么事情都会做得很好。那么当下的缘啊，你这个 这个因你种的非常好，那么感得未来的果好不好呢？所以说都是善缘啊，那么你的人生会有天翻覆地的变化。要被种在在阿底，然后要培植那克，没有不要一直纠结，一直执着，一直放不下过去的。 อดีตที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ แล้วก็พยายามที่ยกระดับจิตของตนเองให้หลุดพ้นออกจากอดีตออกไปให้ได้要拿捏的刚刚好。我们要走中道。 อดีตอนาคตถ้าเราอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้เรามองเห็นทั้งอดีตเรามองเห็นทั้งอนาคตแต่ถ้าเราจมอยู่ในอดีต ก็มองเห็นแต่อดีต เห็นอนาคต จมอยู่ในอนาคต ก็เห็นแต่อนาคต ไม่เห็นปัจจุบัน你 ควบคุมที่มีความชัดเจนก็คือควบคุมในปัจจุบันของเราตรงนี้。啊，因为人不是在觉心中去思考问题，而是在欲望中思考所有的问题，所以你的苦就这样重了下去。所以我每天都讲，一个任何一个起心动念，都是业。 เพราะเพราะฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยมีให้เลือกอยู่แค่เนี้ยสองหนึ่งอดีตอนาคตและปัจจุบัน แต่ถ้าอยู่ในอดีตก็จมแช่ในอดีตหมกมุ่นอยู่ในอดีตมากก็จนทำให้เราทุกข์活在当下不一样，活在当下是轻松的、自如的啊，甚至说是谦卑的啊，是智慧的。 ัดวางใจของเราให้กลับมาอยู่เป็นปัจจุบันในขณะที่ลองดู把自己啊越修啊啊越光明啊越修啊越活泼才是正确อย่า เพิ่ง เชื่อ ใน สิ่ง ที่ มา หลอกหลอนเรา ให้ เรา หลงไหล ไป กับ มัน อารมณ์บางครั้งบางขณะ มัน ก็เพลินเพลิดเพลินอยู่ ในอารมณ์นั้นๆ 它就让大家想一想，你的念头啊来了，过一会儿走了，过一会儿又来了啊换一个啊又来了，然后又换一个又来了又走了，那就是说在这个过程中，他来了他走了，就是说告诉大家，你是不是被骗了？ ดังนั้นเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกเป็นปัจจุบันของเราในขณะอันนี้如果你没被骗，他为什么走了呢？他来的时候，你为什么当真真的是瓜，被骗了。ความสุขอยู่ในอนาคตอย่าเพิ่งฝันหวานมากเกินไป ความสุขในอดีตก็อย่าไปแช่มันมากเกินไป 转成来是被自己骗了，嗯，就是说世界上没有比这个更可怜的事情了，就是自己被自己骗。那这也是很多人出现啊抑郁症啊、躁郁症啊、一些强迫症啊。 的原因就在这里。那么，所以我们不要跟念头纠结在一起，不理它，回到当下，轻松的跟知道在一起。ถึงบอกวันแรกว่าใครสะสมแต้มในอดีต ก็ถูกอดีตทับถม ใครสะสมแต้มในอนาคตก็ถูกอนาคตหลอก แต่ถ้าใครสะสมแต้มในปัจจุบันก็หเราให้มากขึ้นมากขึ้น ทั้งอดีตอนาคตไม่สามารถที่จะหลอกเราได้ 啊，从这一刻开始啊，看好为在座的每一位，不再跟着自己的假的念头跑了，好吗？啊，不再被骗了，好吗？啊，再也不迷了，好吗？好，เพราะฉะนั้นมามาเริ่ม สะสมแต้มกันพวกเราสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรค สิ่งไหนที่เป็นทำให้เราทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น เราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหลือไว但觉得啊不舒服的事情啊不开心的事情啊冲上来的时候，完全不理它。 告诉他，你快走，嗯，你别想再骗我，回到当下用多少啊，不领他。อย่ารอให้โชคชะตาเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราเองต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง到处去问啊算命的我什么时候才能有好运你自己就能让自己时时刻刻都是好运เพราะมนุษย์ทั้งโลก เจ็ดพันกว่าล้านต่างคนก็ต่างที่จะขอร้องให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงทำไมตัวเราเองไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้าง有谁啊不敢改变自己的吗？ ความคิดที่มันหมกมุ่น ความคิดที่มันวุ่นวายอยู่ตรงนั้น ให้คนอื่นก็เปลี่ยนแปลงได้ไงมันมันเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยทานไปทานไป แล้วก็ไปถามคนอื่นว่าฉันอิ่มหรือยังเนี้ย那么啊，接下来今天大家用功啊，明天就是说看着，明天就会有人问我啊，这个比喻啊，明天就会有人问我，这个我在吃饭的时候是是突然想问，我吃饱了吗？ทำไมไม่มีความเชื่อมั่น การปฏิบัติธรรมต้องมีความเชื่อมั่น กับสิ่งที่ตนเองสัมผัสสิ่งเหล่านั้นให้ได้ถึงถึงบอกว่าการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมานั้น ท่านไม่ได้เอาความรู้ในอดีตมารับรองการตัดสรู้ของท่านเลยเป็นความรู้ภาวะปั

เพราะฉะนั้นเราต้องทำความสดตรงนี้ให้ได้กับความรู้ไม่ใช่ไปรู้ในอดีต ไม่ใช่ไปรู้เรื่องอนาคตไกลเกินนี้เกินไปไม่เกินไปปัจจุบันคือชีวิตจริงของเราในขณะนี้不知道？你你自己有没有烦恼？你不知道。 เช้านี้ก็คงจะสมควรเบเวลาในที่คุยมาพูดคุยมาก็คงขอจบไปเพียงแค่นี้ขอจบ那么这一个小时大家所有的人的念头都跟着我，跟着尊者在走。好，现在回到自己的身上啊，真的说活在当下才是真正的。 声那么第二天给大家信息，你一定是最棒的，你能够做到，大家好好用功，好，今天就讲